thank you

Արմիդա ուրախ ենք ձեզ ողջունել։ Բավական հետաքրքիր գործունեություն եք ծավալում երևի եւ սովորել եւ դասավանդել։ Նախ սկսենք նրանից, ինչպես ընտրեցիք երաժշտական գործիքը կանոնը եւ ինչպես առհասարակ հայտնվեցիք երաժշտ աշխարհում։ Կանոն գնալու մտադրություն չունեի, սիրում էի երգել, ցանկանում էի վոկալ բաժնում սովորել, սովորել եմ Տողի արվեստի դպրոցում Սակայն երբ տեսել եմ կանոնը, դուրս է եկել, ինչպես նաև ուսուցչուհին գեղեցիկ էր, միանգամից գերել է ինձ եւ որոշել եմ կանոնի դասերի էլ գնալ։ Գնացել եմ, չեմ հիշում ինչպես եմ սկսել սովորել, միայն հիշում եմ, որ շատ մեծ սիրով էի գնում, շատ դժվարություններ կային կապված տրանսպորտի հետ, որովհետեւ ես տողից չեմ, այլ տողի մոտակա գյուղերից մեկում էի ապրում, տրանսպորտով էին գնում գալիս, շատ ենք ուրախանում ես եւ իմ ընկերները, որ գնում ենք սովորում ենք եւ այդպես բոլոր դժվարությունները հաղթահարելով որոշել եմ շարունակել ուսումնարանում եւ արդեն ավարտում եմ ուսումնարանը։ Կանոնը որպես գործիք ինչով կարող է գրավել չգիտեմ ինչու, բայց սիրում եմ նրա վրա նվագել, սիրում եմ ազատ ժամանակ պարապել կանոնի վրա, ընդհանրապես դուրս գալիս է։ Որպես ազգային երաժշտական գործիք, դա նույնպես ինչ որ մոտիվացիա է, ինչ որ նշանակություն ունի։ Այո, ընդհանրապես սիրում եմ շատ հայկական ժողովրդական երգեր, նվագարաններ եւ կանոնը ավելի շատ չեմ պատկերացնում, օրինակ ես ուրիշ գործիք նվագեմ, կոնկրետ կանոնն եմ սիրուն։ Բեմական ելույթներ երևի եղել են։ Այո, առաջին դասարանից դպրոցի ժամանակ անսամբլով եմ հանդես եկել, հետո արդեն մենակ, ինչպես նաև նվագախոս։ Որպես մենակատար, այո։ Այո։ Իսկ ո՞րն է ավելի դժվար, որպես մենակատար թե անսամբլով, խմբով։ Երևի մենակատար հույսը ամբողջությամբ քո վրա ես դնում, գիտես որ դու ես նվագողը միայն։ Իսկ անսամբլով մի քիչ մտավախություն կա, միայն ինչ նվագելու կամ սխալվելու հարցում։ Արմիտա դուք նաև դասավանդում եք արդեն, ունեք 20-ներ, շատ հետաքրքիր է փոքրերը ինչքանով են զգում այդ ժողովրդիկի կարևորությունը, իրենց կարևորությունը նաև այդ ժողգործիքի չմոռացման համար։ Հա, աշակերտներ ունեմ 7 տարեկան են, նրանք երևի չեն հասկանում հայկական նվագարանի կարևորությունը, դեռևս դեռևս չեն հասկանում, փոքր են, բայց երևի մեծանալով արդեն կհասկանան, որ պետք է ավելի լավ նվագեն, մոռացության որ เป զի չտրվի։ Ամեն դաս սկսելուց առաջ համարյա միշտ ես ինչ որ բան եմ նվագում, նրանք լսում են։ Շատ ժամանակ այնպես էլ լինում, ուրիշ երեխաներ էլ են գալիս, այնքան են սիրում կանոնը, որ գալիս եւ նստում են դասերին։ Սիրված գործիք է, իմ կարծիքով կանոնը։ Շատ հետաքրքիր է, որ ասացիք ուրիշ երեխաներ գալիս լսում հա։ են, այսինքն ունկը շոյում է, կարելի այսպես ասել, եւ դա մանկավարժական ինչ որ նշանակություն ունի երևի, որ պարզապես երեխան երաժշտություն լսի, Ինչքանով կընկալի դա արդեն հետագայում կերևա։ Ավելի շուտ նրանք լսում են, այդ պահին վայելում են, բայց չեն հասկանում, օրինակ հայկական ժողովրդական երգ է, արտասահմանյան է, թե հոգևոր է, տաղ է, ուղակի երաժշտությունը ու որ կանոնի վրա է նվագվում, դա է հատկանում։ Կարևոր որ ենթագիտակցորեն թեկուզ այդ երաժշտությունը լծվի, նրանք լսեն Եվ ինչքանով է դժվար մանկավարժի աշխատանք այս պարագայում։ Մանկավարժի աշխատանքը շատ դժվար է, ինչպես նաև պետք է հոգեբանորեն երեխային տրամադրել, հոգեբանորեն հասկանալ երեխային։ Երեխաներ կան փոքր տարիքում, որ գալիս են, գիտեն, որ ընդամենը խմբակ է դա, այդքան լրջությամբ չեն վերաբերվում, բայց կան նաև երեխաներ, որոնք թեկուզ 8-9 տարեկան երևի շատ սիրելուց է գործիքը, որ անպ անպայման ուզում են սովորած լինել, ամեն դասի ինչ որ մի նոր բան սովորել։ Երևի շատ կարևոր է առհասարակ մանկավարժության մեջ ձեր պարագայում նույնպես անհատական մոտեցումը երեխաներին։ Այո։ Երեխակա շատ մանկամտորեն պետք է վերաբերվես, պետք է գործիքը կամ դասը բացատրես, օրինակ խաղալիքի շնորհիվ, որպեսզի ավելի լավ հասկանա, թեկուզ այն դասը, որ նա պետք է նվագի, ինչ որ պատկերացումներով, իսկ երեխակը ավելի լուրջ է, հասուն է եւ նրա հետ ավելի հեշտ է աշխատել։ Իսկ նախքան ինչ որ ստեղծագործ ուսուցչություն նվագելը երեխաներին ինֆորմացիա տրվում է, ասենք, ինչ կոմպոզիտոր է տվյալ ստեղծագործության հեղինակը, ինչպես է ծնվել այդ ստեղծագործությունը։ Այո, ամենասկզբից հենց ներկայացնում են կանոն գործիքը, ինչ կառուցվածք ունի, նրա բաղադրիչ մասերը, նվագելու ձևերը, կանոնի պատմությունն ենք ներկայացնում։ Հետո մինչև տվյալ դասը նվագելը, բարավելը ներկայացնում են կոմպոզիտորը, ինչպես է գրվել, երբ է գրվել եւ այլն։ Գյուղի երեխաները տարբերվում են ձեր կարծիքով, ինչքանով որ դուք հնարավորություն ունեք շփվելու ընկալելու առումով, պատրաստակամության առումով։ Գյուղի երեխաները ավելի պատրաստական են, ավելի լավին են ձգտում։ Գուցե գայթակղությունները մի քիչ ավելի քիչ են գյուղում, ուսման ձգտումը ավելի շատ է։ Տարբեր երեխաների մոտ տարբեր ձև է։ Ինչն է ամենադժվարը։ Օրինակ քաղաքում ամենադժվարը այդ գայթակղություններից գոնե մի քիչ հեռու պահելն է, որ երեխաները ընթերցեն, ավելի շատ դասերին ժամանակ տրամադրեն, քան ասենք համակարգչային խաղերին։ Գյուղում ո՞րն է այդ խնդիրը։ Գյուղում էլ է նույն խնդիրը, շատ երեխաներ համակարգչային խաղերով են տարված, դժվար է նրանց դաս սովորեցնելը, բայց Դողգյուղի արվեստի դպրոցը շաբաթ Կիրակի օրերին է աշխատում եւ իմ կարծիքով դա շատ մեծ հնարավորություն է տալիս երեխաներին զարգանալու իրենց մտահորիզոնը ընդլայնելու համար, քանի որ շաբաթ Կիրակի դասերից հետո նրանք համակարգչային խաղերով են միշտ խաղում, բայց այդ օրերին նրանք գալիս են արվեստի դպրոց, որտեղ ուրիշ մտնոլորտ է, ուրիշ աշխարհ է եւ նրանք այդտեղ բավականին զարգանում են։ Շատ ճիշտ է, որ երեխաները արվեստի մեջ դաստիարակվեն, լսեն երաժշտություն, տեսնեն ինչպես են նկարում, հետաքրքրվեն, ինչու եմ համեմատում, որտեվ գույների խաղն ու երաժշտությունը նույնպես նման է։ Արվեստի ամենատարբեր ճյուղերով զբաղվեն ու կապ չունի նրանք հետագայում արվեստագետներ կդառնան, երաժիշտներ, նկարիչներ, պարողներ, թե չէ։ Հատկապես գյուղում, երբ թվում է թե զբաղվելու բան այնքան էլ չունեն երեխաները 10-ից հետո։ Գալիս են արվեստի դպրոց, սովորում են օրինակ բար, կանոն, նկարչություն, շատ աշակերտներ կան, բայց նրանցից շատերը չեն շարունակում իրենց ուսումը։ Սահմանափակվում են I think 7 տարում սովորածով, Իմ կարծիքով այդքան էլ բավական է երեխայի դաստիարակության համար, դա շատ մեծ գիտելիք է որովհետև հա։ արվեստին որևէ ճյուղին ծանոթ երեխան հետագայում չեմ կարծում, որ վատ մարդ դառնա, որովհետև ինչ որ բարձր արժեքներ մնում են երեխայի մեջ։ Այո, ես անձամբ իմ աշակերտների մեջ տեսել եմ այդ տարբերությունը սեպտեմբերից մինչև մարտը հիմա։ Այս ամիսների ընթացքում նրա մտածելակերպը, նրա խոսելաձևը, շարժումները ամբողջությամբ փոխվել են եւ մտածում ենք, որ արվեստը մարդու մեջ ինչպես է ապրում, ինչպես է զարգանում Եվ ինչպես է փոխում մարդը։ Ինչպես է փոխում մարդուն դեպի լավը։ Առհասարակ որևէ արտադրոցական խմբակի համար մեկ առաքելությունը երևի երեխաներին պարապությունից զերծ պահելն է։ Այո անկախ նրանից հետո ինչ կլինի։ Նոր միայն կոնկրետ այդ արվեստի կամ սպորտի կամ որևէ ճյուղով զարգացնելը։ Դուք որպես երիտասարդ մարդ, ով մշակույթում է, ինչ դժվարություններ կան երիտասարդ արվեստագետի համար Երիտասարդ արվեստագետի համար առաջնահերթը համբերություն է պարապվելու։ Քեզ պետք է տրամադրես օրվա ընթացքում 3-ից 4 եւ ավելի շատ ժամեր պարապվելու համար պետք է կամքի ուժ ունենաս, ընդրսի ընկերություն ամեն ինչը թողես դրան հետևում եւ սենյակում նստես եւ պարապվես, դա շատ դժվար է։ Իսկ հնարավորությունների առումով ասենք, այդ նույն պարապելու հնարավորությունը կամ չգիտեմ դրսում ելույթ ունենալ, նմանատիպ ինչ որ հնարավորություններ կան այդ արվեստը հանել ցույց տալ։ Շատ համերգների եմ մասնակցել, միջոցառումների, ճամբարների փակում, բացում կամ գեղարվեստական պատկերասրահի փակում, բացում շատ եմ մասնակցել։ Երկրից դուրս մասնակցել եմ մի անգամ Ամերիկի Մոսկվայում է տեղի ունեցել։ Մասնակցել եմ նաև Արցախյան օրերի միջին, այսպես կարելի է ասել, տողյալ դպրոցին են գնացել։ Չէ, մեր դպրոցը Էջմիածինում տարբեր դպրոցներում համերգ է տվել Նվագախմբով Արցախի պետական նվագախմբում նվագում եմ եւ մասնակցել ենք Երևանում մրցույթի ազգային նվագարանների առաջին մրցույթ փառատոններ 2016 թվականին գրավել ենք առաջին տեղը ղեկավարը Լևոն Սարդարյանն է շատ հաճելի է նաեւ նվագախմբում նվագելը շփվում ենք առաջին հերթին մեզանից մեծ երաժիշտների հետ, նրանցից շատ բան ենք սովորում, պրակտիկորեն տեսնում ենք եւ առհասարակ փորձ է։ Հա, ցանկացած երկրից դուրս կամ նույնիսկ երկրի ներսում ցանկացած միջոցառում, ցանկացած հա։ ինչ որ հնարավորություն շփվելու նույն մասնագիտության տեր ուրիշ մարդկանց հետ, դա մեծ փորձ է եւ առավելություն երևի։ Հա, շատ հաճելի է լինում։ Այստեղ Ստեփանակ Կերտ արմատներ, կենսակենտրոնում ենք հնարավորություն ունեցել շատ անգամ ներկայանալ։ Դա էլ է շատ մեծ եւ փորձ է եւ ինքնահաստատվելու միջոց է, որպես երաժիշտ բեմում։ Սկզբից է դժվար լինում բեմ բարձրանալ, ինչ որ վախ է լինում, հետո ամեն ինչ արդեն հարթվում է։ Իդեպ աշակերտների մեջ նաեւ այդ հոգեբանական պահը երևի պետք է օգնել հաղթահարել։ Այո, աշակերտները փոքր են եւ շատ են մտածում քննություն ներկայացումից առաջ վախենում եմ, դրանք արդեն ինձ ծանոթ երևույթներ են եւ փորձում եմ ամենքերբ հանգստացնել նրանց, որովհետեւ ուզմունքը շատ է ազդում նվագելու վրա։ Իսկ ունեք ինչ որ գախնիկ աշակերտներին օգնելու առումով։ Չէ, ուղղակի ընկերական մտերիմ հարաբերություն պետք է ստեղծել աշակերտի հետ, որ เป զի նա սիրով գա, ցանկանա ինչ որ բան սովորել։ Առաջին հերթին վստահություն երևի, որտեղ երեխաները կեղծել չեն կարողանում եւ այն այնպիսին են ինչպիսին կան։ Այո, շատ բարձր։ Եվ չեն էլ ընդունում։ Հա։ Երեխաների հետ շփվող ցանկացած մարդ առհասարակ երեխաներից ունի բան սովորելու։ Հատկապես ժամանակակից երեխաները, որ գիտելիքներով երևի շատ երեխաներ գերազանցում են մեծերին ժամանակակից գիտելիքներով։ Դուք ձեր աշակերտներից ինչ եք սովորում ամենակարևորը։ Երեխաների անկեղծությունը, բարձրությունը, չեն խափում մեկը մյուսին, իրար հետ լավ են վերաբերվում, լավ են խոսում։ Դուք երևի օգնում եք նաև ընկերական մտնոլորտ ստեղծել, քանի որ բացի այն, որ նրանք ինչ որ բան են սովորում, այս պարագայում սովորում են կանոն նվագել, նրանք նաև շփվում են եւ այո այդ շփումը նույնպես կարևոր է հաջողության հասնելու համար։ Այո, ես աշխատում եմ բացի կանոն սովորեցնելուց, նրանց մեջ մտցնել ընկերասիրությունը, շատ երեխաներ մեր երևի հասակից է, ինչ որ օրինակ ընկերս լավ է նվագել, ես վատ, մի փոքր նախանձություն կա, երեխաներ կա, նրանց մեջ կա, բայց փորձում ենք ամենքեր այդ ամենը հարթել, որպեսզի մեկը մյուսին չնախանձեն, սիրեն, բարի բարերով շփվեն միմյանց հետ, եւ դա արվեստի դպրոցում կատարվում է, փոփոխությունը կատարվում է։ Իսկ առողջ մրցակցություն Կա, առողջ մրցակցություն կա։ Նույնիսկ աշակերտներ ունենք, շատ մտերիմ ընկերուհիներ են, քանահարուհիներ, բայց մրցում են մեկը մյուսի հետ, 8-9 տարեկան երեխաներ են, բայց ցանկանում են, որ առաջնահերթ իրենք լինեն։ Դաս վարապելուց էլ է այդպես։ Օրինակ, կռվում են ես առաջինը նստեմ կամ ես, այդպիսի դեպքեր էլ են լինում։ Մրցակցությունը իհարկե բոլոր պարագաներում օգտակար է, այսինքն ավելի լավին հա։ ձգտելու այդ ցանկությունը շատ լավ է, եթե կա Ինչ կցանկանայիք հենց կոնկրետ տողի արվեստի դպրոցի, ձեր աշակերտների, ձեզ համար հնարավորությունների առումով կցանկանայիք որ փոխվի, գուցե ավելանա Մեր դպրոցը նոր կանոն է ստացել, երկու շատ լավ կանոն, լավ վարպետի սարքած գործիք է, սակայն ոչ միայն կուզենայի կանոնի դասարան, այլ մնացած դասարանների համար եւս ավելի լավ գործիքներ ապահովեն։ Երևի դրանից կախված եւ աշակերտների թիվը կավելանա դպրոցում։ Իհարկե, եթե շատ գործիքներ լինեն, աշակերտները եւս շատ կգան։ Որպես արվեստի մարդ, ինչ կցանկանայիք հենց ձեր գոլեգաների, ընդհանրապես արվեստի մարդկանց համար։ Բոլորի բոլորին ցանկանում եմ հաջողություն, մեծ բեմեր եմ ցանկանում բոլոր երաժիշտներին, ինչպես նաև բարձր տրամադրություն, որ เป զի նրանք կարողանան կատարել երաժշտությունը։ Եվ քանի որ կանանց միամսյակը շարունակվում է, այո, ցանկանում եմ շնորհավորել բոլոր կանանց, ցանկանում եմ որ նրանք միշտ լինեն գեղեցիկ, սիրեն եւ լինեն սիրված։ Մենք ձեզ նույնպես ցանկանում ենք որ գառնանային տրամադրությունը, աշխուժությունը եւ այն ձգտումը թե անձ անձամբ ձեր աճի մշակութային թե այդ գիտելիքները փոխանցելու միշտ լինեն, ամենակարևորը սերն ու ցանկությունը լինեն մասնագիտության հանդեպ, մնացածը ուղղելի է։ Այո, շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն հաճելի զրույցի համար։